Delphax cae probata. Entini poimne probaton, Delphax eis enemeto, Cae de pote tu poimenus sul auton, e crageite cragei te cae anteteine. Ton de probaton aetio menon auton, epitoe boan, cae legonton, he mas men sune hos lambanei kai u krasdomen efe prostauta al u homo iagetae e hymeterae he e me sulepsis hymas gar e diata eria e grewei e diato gala e me de diata crea ho logos de loi hoti eikotos e keinoi onoi moos dunsin hois hoc indunos uperi crematon estin alaperi soterias.